Arratxan duan, eta mila esker, nahi izazki horretan abertan atin zuretan gozti dut. Ibeko eta nazazki bilatik gara ere dago, ere nesu bisituak. Bezai familiak, gozotea. Sofer mundiarekin, gehiago azin duen mutuko izatea izatea hori batek, kaleak bete ditu azken dugu eta horretan. Eta presi horrek, empatiarik ez duen gobernu, agintari, entitate eta empresak hori posizioa azaletik bala ere aldatzera behartu ditu. Kontestu horretan, ulertu behar da, gaur egun, gazako zerrendan gautzatzen ari den sohoten akordioa. Oso hori gara daukagu, horri zentzerik izango zabitz, behar hori asko, palestinaren herria desagorturik gehotela. Horregatik, bide bat ez osoa atzaltzen dugu resistentziari. Zor eta imperio bezuak uroak ez dute edo ez zetsiko. Nabaileko Israel hasiera zuetena apurtzen. Horregatik, horregatik, Inoiz, baina beharrezkoa gara entitatu xeolizaren eta haren konpenzen ganako presioa aerea Hau izan gara, Palestinaren herriaren eskubideen berresuko da pinea, horrela pausa demateko bide bakarra. Horregatik, amintariei, enpresei, zein unibertsatekoei, Israelekin dituzten arrenan ekonomiko, diplomatiko eta akademiko guztiak etetea esikitzen diogu. Gizarteari, kaleetan presia eginez jarraik ezan eskatzen diogu. Ibaitik itxasora, Palestina asko izan arte. Gora panusik nortuak izan dira. Gora! Gora panusik البيان الختامي لمظاهرة آه، 15 من أكتوبر مساء الخير وشكرا لكل من انضم إلى هذه الحركة الاحتجاجية أكثر من 77 ألف قتيل مدن مدمرة عائلات منكوبة ومجاعة لم يعد بإمكان نسبة كبيرة من سكان العالم تحمل هذه المعاناة فخرجوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة حيث أجبر الضغط وإن كان ظاهريا حكومات وقادة وشركات تفتقر للتعاطف على تغيير مواقفها هذا هو السياق الذي يجب أن يفهم فيه اتفاق وقف اطلاق النار الجاري حاليا في قطاع غزه مقتنعون بانه لو لم تكن المقاومه موجوده لكان الشعب الفلسطيني قد اندثر منذ سنوات طويله لذلك نعرض عن دعمنا الكامل للمقاومه الفلسطينيه لذلك نعلم أن الصهيونية والأمبريالية عموما لن تستسلم بسهولة لذلك أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني وشركائه فهذا هو السبيل الوحيد لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني لذلك نطالب السلطات والشركات والجامعات بإنهاء جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والأكاديمية مع إسرائيل ندعو المجتمع إلى مواصلة الضغط في الشارع حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر عاشت فلسطين حرة عاشت المقاومة الفلسطينية والرضا مع فلسطين فلسطين إلى الأمام وشكرا لكم Gracias a todas las personas que os habéis sonado a esta movilización. Más de 77.000 personas asesinadas, ciudades devastadas, familias deshechas, hambruna. Una gran parte de la población mundial que no puede más con este sufrimiento ha llenado las calles estos últimos meses y la presión ejercida ha obligado, aunque sea aparentemente, a cambiar su postura a gobiernos, mandatarios, entidades y empresas carentes de empatía alguna. Este es el contexto en que se ha de comprender el acuerdo de alto al fuego que estos días está teniendo lugar en la franja de Gaza. Tenemos muy claro que de no haber existido la resistencia, hace muchos años que el pueblo palestino hubiera desaparecido. Por ello, mostramos todo nuestro apoyo a la resistencia palestina. Sabemos que el sionismo y el imperialismo en general no van a ceder fácilmente. Israel ya está rompiendo el alto al fuego es por eso que ahora resulta más necesario que nunca incrementar la presión sobre la entidad sionista y sus cómplices. Esta va a ser la única manera de avanzar en la recuperación de los derechos del pueblo palestino. Por ello, exigimos a las autoridades, a las empresas, a las universidades el cese de toda relación económica diplomática y académica con Israel. A la sociedad le pedimos que continúe ejerciendo presión en las calles hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Gora Palestina askatuta! Gora Palestina resistencia. Gonzalez, Gernika Palestina herri ekineleko horrezariak hartu gero hitza, eta gero da bukatzeko gero labeko horrezariak gaurko horretaren valorazio bat egin du. Guntaba que, a continuación, la... Bueno, la responsable o la, la, de, de la Iberica Popular, Gernika Palestina, va a tomar la palabra. Ya para finalizar, el eh, responsable de la AF va a hacer una valoración de la jornada. Palestinarrek, jakin badakite, amarkadetako sufrimenduaren azal aurraturik, zurtziaz jokatu behar dutela. Guk ere, badakigu, basapiztia zionistak edozen momentuan sinatutako albo batera urz dezakeela. Baina sasien artean eta sasin gainetik, Etxera izeneko txikizio esparura itzuli dira, itzuli dira. Esperantzara kondenaturik. Kontziente izanik, edozin momentutan, Israelek akordio betetzari utz diezaiokela, jada utzi diola ere. Eta badakigu genozidio ez dela Trumpek diseinatuta diseinatu duen akordioarekin ez, ez dela horrekin bakarrik amaitzen. Genozidioak keinu bakoitzean indarrean dago, baita nazioarteko diplomaziarekin batera antzestutako paiazokerietan ere nazio batuen erakundeak tamalez, zuzenean ikusteko parada daukaguna bai estatu zegoen. Gazan, genozidio ematen ari da eta luzerako doa, ez da ezerra amaitu. Genozidioak semantikan ere bizirik dirau. Jarraitzen du preso bersoz baitu, ahoskatzen duen bakoitzean. Preso eta rapatuak desberditzen ditugun bakoitzean. Erabide, hogeitza milian poza, egun daka zorion malko dere katuekin alderatzen duten bakoitzean ikusezina dirudien arren azken egunetan mila bederatzen duen egin horita sortzi baituak zeudenak kalean utzi dituzte ikusi ditugu torturatuak, txikituak. Batzuk etxera itzultzeko, etxe eta senide arrastorik gabe. Azken bi urteotan, irurogoita mazazki palestinarri dira Eusalgo atxilotze gunetan. Amar mila inguru jarraitzen dute orain, oraindik preso. Horien artean, iruron da iruro gehi dira, semantikoki uneak direla ez esateko. Nola da posible nazioarteko araudiak eta diplomazioak nabarmenki porrot egin izana? Nola utzi dugu utzekeria puntu honetara iristen? Egoera hau berriro beste inonez gertatzeko berruenak behar dira. Eta honek sistema guzti zinperfektuaren autokritika sakona eskatzen du. Eta orain, Horain zer, ez da zer maitu, ez da zer aldatu. Horain inoiz baino gehiago begia indar guztiak palestinaren gain jarri behar ditugu. Palestina babesten jarraitu behar dugu. Palestina maitatzen jarraitu behar dugu. Gaur bezala gure indar sume eta duin guztiarekin. Palestina entzun behar dugu eta Palestina renitza errespetatua izan behar da. Guri kompromisoak hartzea dagozkigu. Bakoitzak palestina babesteko egin dezaken hori egiteko momentu ere orain badelako. Horregatik, Euskal Kompromisoa osatuko dugu, herriz herri, egunez egun. Egiten den guztia gutxi da, baina egin dezagun egunero, indar guztiekin, egin dezagun bada ezpada. Egin dezagun sorterire itzultzea herri libre bat ere ikitzeko urratx sendoa izan dadin. Etxera itzultzea, etxera rasturik gabe. Herri ezinaren metaforak. Gora Palestina asatuta. Gora Palestina resistentzia. Gaur, urriaren 15ean Palestinaren aldeko laguntzea eta greba horrekorrak jarraipen zabala izan du Euskal Herrian. Gaia, lantokietara eraman da, batzalak egin dira eta langileak kalera dira Euskal Enpresek Israelekin dauzkaten harreman komertzialak bertan bera ustea esikitzeko. Horren erakuste dira goizeko mobilizazioa. Ego Euskal Herriko lau iriburuetan, egin diren manifestazioetan, egun da bar mila pertsona baino gehiago batu dira. Bilbon, berogeita maus Donostia, emezortzi bila, gazteizet, hogeita bi eta Irunia, hama Gaurkoa Euskal Herrian palitzenaren alde egin den mobilizazio sozial handiena da. Lan datuen datu dagokienez, labur labur. Industria sektoreko enpresa askotan, jarraipen handia izan du. Zerbizu publikoetan, azpi kontratak barne, lan eta mobilizazioak nabermenak izan dira. Eso jarra Nafarroko gobernuak gobernuan, udaletxean, hezkuntza publikoan eta ikasleetan ere jarraipen nagusia izan da. Amaitzeko, oaxo bidasoari dagokionez, kionez, betzeko adira, niesengo langileen artean, greba egin dutenak eguneko irure izan direla. Kafe, irungo kafe, zehazki, parte hartzea eguneko irure Eta pasaiako portuko zamaketarien artean, eguneko eguna. Amaitzeko, sindikatuek dei egiten diegu Euskal Herriko langilei mobilizatzen jarraitzeko eta patronala zein instituzio publikoa interpelatzen jarraitzeko Israelekin dituzten harreman komertziale eta instituzionala bertan behera guzteko. Genozidio baten kontura negoziak egitea ez dugu honartuko. Gora Palestina! Gero bai, emotzu gai, bakarrik esan, datorren asteartea, ipriak horita bat, arratxateko zazita ditan, Mikel Azulon. Horita pagizioekin, herri dinamikak, asamblea ospatuko dugu, batzara ospatuko dugu, eta parte hartu nahi duen guztiak, lagun nahi duen guztiak, ondo torria izango da. Solo comentar para terminar que el próximo martes 21 de octubre a las 7 de la tarde en Miguel Azulo, la Iniciativa Popular de Derecha Palestina de Quinto vamos a celebrar una asamblea en la que todo aquel que quiera tomar parte o ayudar será bienvenido. Mi deseo es paciente de Rick. Hay de Mai Batagoga, New York, Chapa, que bandera que no a a Quinto Nuevo eh,